היפופוטם! שלום לכולם, שלום שלום. שחקני חיזוק מאז ומעולם נהגו קבוצות כדורסל ישראליות לקחת שחקני חיזוק מארצות הברית. כן, כוונתי לאותם שחקנים שחורים, גבוהים, אתלטים, שיודעים לדבר רק אנגלית. אך למה רק בתחום הכדורסל? מדוע אי אפשר לקחת שחקני חיזוק גם לתחומי משחק אחרים? יצאנו לשטח. אה, אמן! יו מן, we thought, למה רק בכדורסל? אנחנו שחקנים יכולים גם בתיאטרון, שחקני קולנוע, טלוויזיה, אופרה, דרייבים, סקס מודה פאקה מוביז, יא מן, פאק מה מן? ואכן כבר נראים שחקני חיזוק בתפקידים ראשיים בתיאטראות ישראל. הקשיבו לי בינתיים, השבת כמעט נכנסת. עוד מעט יחזור טוביה עם פרתו החולבת. או, הנה הוא מגיע, ינקל. שלום לך, טוביה. היי, וומן! היי, וומן! Get the food ready, you crazy woman! Fuck you, fucking man! And yeah, it's almost Shabbat! You know, it's Chilul Kodesh! Motherfucker, hallelujah, brother! Hallelujah, man! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! בעקבות המשחק המאוד לא משכנע בסדרות ישראליות, יוכנסו בקרוב שחקני חיזוק לשידורי הטלוויזיה. It's open, man! נמצא איתנו באולפן פסיכולוג. היי, בייבי. שלום. הלו. מה דעתך על המצב? What? Hey, you ran it again, ran the ran it again. Man cycle, cycle, כן. אה, אני לא אוהב את כל האמריקניזציה הזאתי. יש לנו עדיין ארץ עם המון דברים נפלאים להציע. דברים יפים כמו... אה, אה, כשאני אזכר אני אגיד. כן. לא, בעצם זה לא. זה לא בארץ. זה בארץ? לא. אה... אנחנו לא צריכים חיזוק! אנחנו חזקים! אנחנו חזקים! תראה! מה זה עושה? וזה סוף החדשות מהיפופוטם. למה כל כך חזק? מה זה פאק? אני גם אה, מן! היפופוטם! תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il